agashitsi agashitsi ni ikiganiro kiba yagira ku bijyanye n'akaranga k'abarurira amahoro kuri mwebwe mwese inshuti namwe bakunze ibiganiro bya hadiyo isanganiro kaze mu kiganiro agashitsi buba barizi gute gushika ubu bariko bakora iki kugira ngo ingoma zibandanye zitera imbere gusumba uko biri ubu n'izihe ntambamyi ingoma n'imico bijyanye zigira mu gihugu cy'uburundi ndetse no mu makungu ibyo n'ibindi ni nibyo tugiye guca nino muri kino kiganiro agashyitsi cy'uno munsi ndi kumwe n'umwe mu bari ko bagira ubushakashatsi insiguro zitandukanye ku bijyanye n'ingoma ubona ko hari n'urwaruka rukiri ruto ata byinshi rubizi ko atangura yidondora nitwa ndekinguruke didasi eh, nize muri kaminuza y’i Burundi igice cya mbere nacize mu gisata cy'imico n'imigenzo nyafurika etide africaine kera bahora bita erange literate africaine ama mu gice cya kabiri muri master ubu ndiko niga ibijyanye n'ibyigwa by'imibano socio anthropology niga muri master 2 nuko no munsi twashimye kugaruka ku bijyanye n'imico n'imigenzo ijyanye n'ingoma zacu abarundi uno munsi tuvuze ingoma uba uri ko aratwumviriza kumbure hariho n'urwaruka ruba rwarutse vuba rumva iki gutahuriye nk'igikoresho kiryoshya ibirori ingoma irafise n'ibihimba byayo benshi mbere barakunze no kubyitiranya uwo bibutsa ingoma nk'uko navuze ko ari igikoresho kidasanzwe eh, ni igikoresho uri kuraraba uko abarundi bagihaye ibihimba byacu usanga ari ibihimba bisa n'ibihimba by'umuntu ni ukuvuga hariyo navuze mu nda y'ingoma ndavuga icyahi ndavuga umukondo ndavuga amabere eh, ndavuga urugori urugori murabona ko kenshi uvuze urugori turabona umubyeyi yibarutse bararumwambira mu make ibihimba usanga bisa n'ibihimba by'umuntu na cyane cyane ibihimba by'umukenyero hanyuma rero tubandanya na kino kiganiro tugaruke ku kuntu ingoma ubu uzifashe muri ko muraraba mwebwe nk'umuntu ariko aragira ubushakashatsi mu bijyanye n'imico n'imigenzo mbere yaba y'abarundi canke yaba muri Afrika muri rusange mubona ubuzifashwe gute mu Burundi urabona guhera muri bibiri na cumi 2014 ingoma zararoye ku rutonde mbere ziraninjizwa mu itunga ka matisi mu ishyirahamwe eh, mpuzamakungu rikejwe iby'imico n'indeba unesco ni ukuvuga guhera icyo gihe ingoma twavuga ko zaciye ziba nk'idarapo idarapo y'igihugu mu makungu ibendera eh, ni ukuvuga bavuga bavugije ingoma nk'ubu aho ariho hose uca wumva uburundi eh, ni ukuvuga ingoma kandi guhera icyo gihe muri bibiri na cumi na kane zinjiye mu itunga kama ni ukuvuga abantu bose nubwo zari zameze nkavuga nk'izita agaciro buke buke ndabona yuko habaye intambwe eh, kuko ubuye ntidukunze kuzumva mu manza zari zo zose kuko ubundi bwogo no muri mariage zaravuzwa mu bihe bisanzwe wasanga ziriko ziravuzwa ariko ubu uriko uraraba ingoma nibyo hari ivyo ivyo tuvuga ati vyo bandanya bikorwa ariko uriko kuraraba intambwe yaratewe yo gusubiza agaciro ingoma y'uburundi bimwe mu byari byatumye ingoma zitakaza agaciro nk'ako zamanye aho hambere nk'ibi eh, nk'uko urabona ko baravuye mu ntwaro ya cyami turaza mu yindi ntwaro nshyashya ya repubulika aho benshi wasanga babona yuko ahubwo byose ibintu byakaranga akaranga k'uburundi benshi babijanisha n'ibintu byataye agaciro ni ukuvuga akaranga karameze nk'akadagihabwa agaciro ari nacyo gituma byafatwa nko kwinetereza za nsiguro ingoma zari zifise abantu bari bo bose bagapfa kuvuza bagapfa kuvuza umwanya wari wo wose kikaba nk'ikintu cyo kwinezereza gusa ubundi igituma ingoma yanagize agaciro kurusha ibindi bikoresho byo byo byose ni kubera yuko ifise insiguro yimbitse insiguro ihamba eh. wavuze rero ko hariho bimwe eh, mu byari bibujijwe ku ngoma na cyane cyane atari abari bo bose bari bari bafise uburenganzira bwo kuzivuza aho ndavuga abakenyezi canke abigeme mbega hari kubera iki nivyo hariya bari bazibujijwe kuko ibintu nibaba babirekorewe byose abantu kirazira yamyeho mu Burundi kandi kirazira irafise akamaro hama byari bibujije n'ivyo ko umufasoni avuza ingoma kuko nk'uko nabibabwiye uravye ibihimba by’ingoma ni ibihimba ahanini bisa n'ivy'umuntu na cyane cyane umukenyezi hama rero umuntu ariko aravuza ingoma ari umukenyezi urumva kuko bari nk'u nko kwivuza akarero hariyo akaririmbo kaba kavuga ngo ngoma y'ikikwanta muzanyi karafise insiguro zijyanye n'iyo ngoma ah, ni ukuvuga yuko ubundi nubwo abarundi badakunda kuvuga usanga ahanini nibyo nababwiye ati ifite inziguro nyinshi irafise inziguro y'ubutegetsi irafise inziguro ijyanye n'ibyo kurondoka irafise kandi insiguro yo kuryoshya ibirori tugarutse kuri iyo nsiguro y'ibyo kurondoka ariko kandi bitari na kure na bijya bijyanye n'ubutegetsi bavuze hmm. ngo ingoma ya naka hama bakajya baratunganya deve kirituheri ni ukuvuga eh, guterama bibukanya ibintu bya kera ingoma zikavuzwa ibisokozo ibitito hama urumva ko byohera mu mugwaro rugakura rukunda akaranga k'abasokuru akaranga k'abarundi ari navyo bidutandukanya n'abandi bikatugira abarundi koko bihere mu gwaruka kubera ko banavuga ngo izija guhona zihera mu ruhongore ni ukuvuga ugwaruka rutabishizemwo inguvu ngo bihe agaciro niyo ntandaro yumvikana kandi ifise ingufu yo kuzimangana kw'ingoma neza cyane mhm. hama mu rutonde rw'ibyigwa bakabishyiramo ibi bintu byamye biranga abarundi ahanini bihambaye bakaba biha n'insiguro ntibavuge ko ari ingoma gusa bakavuga ingoma ya sigura iki ingoma mbega yari ifise akamaro kahe, ibindi byaranga abarundi ibi n'ibi n'ibi n'ibi bititewe ibisoko imigani byari bifise akamaro kahe, mbega bifasha iki ubu muri iyi siturimo ni isi ntibavuga ngo ibandanye aho ufise akantu wewe urushije abandi katari ahandi wisangiye ugahaye agaciro ako karanagutunga ni ukuvuga iyi mico y'iwacu kiretse yuko tubikora tunabyumvamo ni imico itari n'ahandi tukareka gusuzugura ibyacu tukabiha agaciro ahubwo tukaraba ingene byotubeshaho ingene twobishyira ku isoko nk'uko twashyize isoko ingoma ku isoko Eh, bikaryohera abandi bagaca banabishyira ku rutonde rw'itungakamba eh, n'ibindi hari byinshi dufise twebwe abarundi abandi badafise mu gihe twokwicara mu gihe tubona bikunda twobishyira ku isoko abandi bakabibona bakaryoherwa bigatuma ishusho y'uburundi isubira kuboneka kurusha ikintu wakizanye ari gishasha kitari ahandi biratuma n'abantu bavuye ahandi baza kuraba kuraba ibyo bintu batamenyereye bigatuma ingenzi nziza bigatuma mu gisata cy'ingenzi twinjiza amahera y'agakingirizo akanasahiriza mu bindi leta igomba kurangura eh. nuko didasi ndayikengurukiye hariho icyo wumva kijyanye n'imico cyangwa umugenzo ufatiye ku ngoma z'uburundi tuba tutashoboye kuvuga wumva uti abariko barumviriza kino kiganiro gashisi cy'uno munsi bikava n'uko umuntu ikintu urashobora kuba utagikunda ariko kubera ubonye ababigira biryoshye gusa canke wumvise akamaro kavyo ugasanga byakujemo abo jewe havuga ndabavuga ngo ni babi oya kuba babifata yuko ari ibintu byataye agaciro ni uko kumbure